Hiutan hoita bi zenbaki adian linak lau jinjun baizik ez dutu egiten gaur, eta erabiltzale gehienak kompostelako beilariak dia. Hurunago jun behar dela dio sindikata enagiriak, eta behar dela tren garaio iankor bat eskeni lekuko bida janter. Kamboko geltokiaren baloratzia beharrezkoa iduritzen zaioe, Kambo, Altzu, Laresoro, Jatzu, Ustaritze eta Milafrankako bizizalia goguan helbu horta heltzeko, CGT-ko tren gidaiek proposatzen die egunkal bost junjin izan ditian izan kambo ala garazitik.